Misterul credinței, ori de câte ori mâncăm din această pâine și bem din acest potir, moartea ta, Doamne, o vestim, până când vei veni în slavă.